e, iasan donostian egun hoietan eta batez ere kursal inguruan ikargarrizko ba, ambientilloa egoten da, ez baita ere parte zarrean, eta bar. Netzako, azkenien, festival hau hemengua da, eta igual oituago egon zaitxezke eta baina kontu ez aldi berian, e, resonantzia handia. Pero te digo, este, lo hermoso del cine y de las historias es que todo es muy subjetivo, ¿no? Eh, depende del ángulo de lo se ve. Donostiako 63. irugarren zinemalditik, Kultur Alea. Donostiako zinemaldian burura ere heltzen ari gara, larun batari begira jarriko gara orain, eh? eta larun bat gauean ikusiko guztenako sariak dituzte, edo nola ere guk ba, kazetari batekin, nahiko genuke hitz egin, eta hartara berria kazetatik, ba, urzi urkizu gurean, kaixo egun hon? Bai, kaixo. Zer moduz eh, iragan dituzu egun hauek Donostiako zinemaldian? Ondo, ba, gustora ibiltzen gara pelikulak ikusten, lanean... Eh telebista saioa prestatzen, berriarako ere idazten, eta batera eta bestera, ba, ba bueno, e, zinemaldi mundu honetan murgiltzen, azken gustora. Ta filmak ugari ikusiko zenituen, Euskal produkzioak e, berezik isegitu dituzu, baina bestelakoak ere bai, sailo ofizialekoak, perlak, e, sailekoak ere bai, zenoako sensazioarekin geratu zara? Bueno, ez dakite, agian ez dago film bat, esaten duzuna, ikaragarria, hau da, hau da ikusi berazuna. Ikusituko batzuk politak, erdipurdizko batzuk, eta baten bat kaskarragoa, baina ni egia esan, e, sail ofizialen abiez, e, eh, bueno, e, lehiara e, mugatuz, amamak agian serire emateko aukerak izan ditzake, eta ni oso film ederra iruditzen zait, asko iradokitzen duena, eta mm, kontrako iritziak ere entzun ditut azkeneko egunetan, eh, batekin da besteekin hitze egin da, nahi behintzat asko gustatu zidan eta eta ea sariren batera ematen duen eta aurreraren hamasitik aurrera ere eh, Euskal Herriko zinaretoak betetzen dituen. Aitaren mundua, baserriko lurretan bukatzen da. Hemen du bere lurra eta zerua. Hemen da, bera libre. Aitak eta guk, ez dugu modu berean ulertzen bizitza. Eh, mama filmari buruz, e, zer e, da gehien unkitu zaituena? E, zuzendariaren lenguaia zinematografikoa, historia bera? Hainbat gauza, ez da? badaude horre elementu batzuk, eh, pixka bat beste artisten gauza dituztenak eta ba zuaitzak margotzearena eta super sortziarekin e, irailaliesek jokatzen duen pertsonaiak e, egiten duen egiten duten obra bat hoiek ere polita dira amama bera ere ezer esan gabe bere begiekin asko esaten du eta kandide urangaren interpretazio ere sekulako eritu zait eta bueno hitzik gabe ere sentimenduak hor nabaritzen dira eta e, bueno, gauza batzuk e, hitzik gabe nola adierazten diren ba, ditu iritu zaite bere osotasunean filma. Eta zen nago kritikak entzun dituzu ba, e, ama filmari buruz? Ba, bueno, batzuk komentatzen dute, em, ez dela, bueno, gehiegi adirazten dula, oso gehiegi kontatzen dala, e, ez dakit beste momentu batzutan amonaren pertsonaia kritikatzen du, kritikatu izan dute beste batzuk, em, gidoiarekin kesu azaldu dira beste batzuk, e, gero leno atzerriko pertsona batekin ere gonaiz, e, eh, kritikaria dana, eta esaten zian e, gaur egun ere landa mundura, iritik landara ere asko adidela juten, eta orduan baserriren mundu, baserri munduaren amaiera hori beak ez du hain beste ikusten, baina ala ere esaten zuen ez dela hain bakarrik euskalduna, izik eta unibertsala dela, eta bueno, hori ere, kanpoko batetik, baten hautik entzutea, interesgarria da ikusteko agian nazioartean pentsatzen duguna baino gehiago funtzionatu dezakela filmak. Zuzer, baserrean gehiatu bezala, ala? Ba, Euskal ekoizpenak segitu dituzunez, orain galetuko nizuke, e, ba, nola aurkitkitu duzuna aurten guzta? Bueno, denetik egon da, ez da. E, gero bi film txiki, fikziozkoak, Pikadero eta Unotoño Berlin, bat euskarazkoa eta beste gazeleneazkoa, e, eh, pikadero, bueno, e, kritika honak ere entzun ditut, nahi pixka txikia momentu batzutan e, mantxo eta zozo, pertsonaiak zozo xamarri ikusi ditut, baina lare onartu behar dago Joseba Osabeak eta Barbara ere lan politia dutela, eta zuzendariak ere lan beresia egin duela, agian ez da publiko guztiaren zatera H bueno, izango, baina baina hor dago, eta gero nuen otoño sin Berlin, e, Lara Izagirrerena hor gustatu zaitik aragarri Irene Eskola aktore protagonistak egiten duen rola. Ta dokumentalen artean badaude lan interesgarriak esaterako Walls, Pablo Iraburu eta Miguel Txomolinarena arresien munduan dauden arresi batzuen inguruan grabatuta Mexiko eta Estatu Batuak, Ego Afrika eta Zimbabue eta Espainia eta Maroko arteko arresioiak bi aldeetan grabatuta daude, eta gaur kotasun handia duen dokumentala, ba, bueno, edo eh, nazioarteko telebistetan ere emateko modukoa. Eta ez ezaguna antzere gastronomiari lotua, ez kulinari zinema izaten dugula ere, eh, aurten Euskal Ekoizpen baitzu ikusi izan ditugu dokumentalak, eh, mugaritz e, iatetxeaz bata, bestea sagardoaren ez, inguruko dokumental bat ikusi izan dituzu? Ba, ikusi dute begozubiaren sagardoa bidegile, eta oso lan txukuna da. Juancho Sardone piselekoak eh, irudialdetik eta orlan ederra egin duela eta gainera sagardoa gure ondare bezala, kultur ondare bezala, historiak, historian izan duen garrantzia, baserrietan zuen garrantzia, guzti hori oso ondo kontatuta dago. Eta gero beste film labur txiki bat e, zazpiterdieko izpenetxeak egin duena, brasa da, eta txingarrekin ba, pixka bat, e, bueno, gauza txiki bada, baina atsegina baita ere. Esango dugu, e, zinemira sailan eh, urtero edo azken urteetan beintzat dokumentalak izaten direla nagusi fikziozko lan gutxi aurten animaziozko filman bat ere murgildu al izan dute e, eh, zuzen honako osnarketa egiten duzu ni buruz Bueno zinemiran ez dakite, egoten dira estreinaldiak aurten un otoño sin berlin estreinatu da dokumentalak ere bai baina gero lan bat ere oso interesgarria emandutena zinemiran izan da santuea e, Olivier de Palmas e, Belgikako zinemagiak egindakoa e, Frantziako Kanal Plusek estrenatu zuena Fipan ere miarritzeko Fipan egon zana eta galen garaian e, kokatzen dena txominiturbe, joies eta gero frantziako bitartekari bat eta hor tartean daudenak eta gaiarekin egin diren e, filmen artean honen nentsuenetakoa uritzen zait hoi eta beraz e, zinemiran dokumentalak gehien bat, baina fikzioa ere egoten da, eta e, aitortu behar da ez dala inbeste ekoizten ere e, Euskal Herrian, eta bueno, dagona behintzat hor e, egotean nik ez gaizki ikusten sail hori, nahiz eta gero ba, amama bezalako ekoizpen e, esan dezagun handiagoak ere e, egotea eta hori ere oso garrantzitsu izaten baina bueno zinemiranik mantenduko nuke beintzat e, izan dezagun e, egiten denaren ba erakustoki bat ez da e, hor Kinielatxo bat egin duzu, irizar sarian ork, eramango edo urrezko maskorra? Ez, oraindik ez, ni gaina ez dakit, sariei ez dietola arreta berezia jartzen, baina atzogon gonitzen e, Joseba Osabiagarekin hitz egiten pikaderoko aktorea, eta eh, esan dugu txikia dela pikadero, baina ni ilusio handia ingo lidake zuzendari berrietan aurreneko aldiz euskarazko filmatek iraztea eta pikaderok eramatea zuzendari berriak. Ba, urtzi, ean, eh, ba, aprobetsatzen dituzun e, geratzen diren filme apurrak, eta nire aldetik, ba, beste dikaz eskertza izut, gure galdoi erantzun izan. Zoi, zi, gama. Gura, zokin bizizia? Bai, isiltasunean Triste jartzen dezu bihotza Iluntzen diguzu kokoa Gustoko nazu? Bakartatea Aizeak bai. negar egiten du Itxasoa mutu gelditzen da Zu etortzean Zergatik? Zer dezu Zer dezu Ixiltasunea Nik ere gustoko zaitut Zuk oroi Arazten nauzu Ikaderora eramango duzu? Gubizigeran mundu hau ere Iluna dalak Sexu ez dara nahi. Horroto, gaiztak eri, da eh? injustizi triste asko, bai badiala, ai gaua. Irailaren ogoita batetik ogoita zeira, bizi ezazu Donostiako irurogoita irugarren zinemaldia Euskal Irratietan. Gabon, Ongi etorri Donostia zinemaldiaren 60 Elkarrizketak Ikesten ere zelandoan guztia La hermosura de las ficciones es que tiene todo que ver con el punto de vista de Eritziak Oso ezakona Ederra Eta besterik ere izango dugu <laughs> En fin eh, eh, lo siento mucho Donostiatik zuzenean gertatzen denaren berri emango dizuegu Kronikak goizberrin eta kulturalea bereziak izango dituzue irailaren ogoita batetik ogoita bostera. Bizi ezazu Donostiako irurogoita irugarren zinemaldia, Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. ba, eritzi eske, segituko dugu, eta orain gontan, ba, Mikel Kentanarekin mintzatuko gara, kaixo gunon. Kaixo gunon. Ba, azken saiora ere heldu gara, Mikel, eta filma guztiak ez baitugu ikusi ere, ja, ez da genik, kutxunen bat izango duzun e, ikusitakoen artean, sail ofizialen? Ba, ba bai, ba bai, badakagu, bueno, abar, kutxuna guai, baina gero ja, en, ofizialen dagoen epaimaiaren kontu dago zeintzu dira izango diren bere inkutunenak. A ber, nik orain arte ikusitako, bueno, gaur ikusi dugu en pelikula... pelikula Estatu batu bai? Peter Soleten Free, free Hill edo. Bai, eta... Eta egia esan, ba, ba, en... minbiziari buruzko bigarren pelikula da zinemaldian ikusten duguna eta baina honek badauka puntu bat niretzako em, berezia. Eta naiz eta Truman, hemen eh, hitz egiten duen, honek ere bizatzen duen, baina honek daukana da en, errealitatean oinarritutako historioa dela. Orduan, badakizute, nik horlako hasiera ikusten dudanean, ja en, bestera batera esertzen naiz zineman. En, zer kontatzen du? bikote baten historio, amodiozko historio, historio bada. Historio klasiko bat da. Orduan, amodiozko historia gustatzen zaionari, en, joan egin du, bai edo bai, e, zinemaldia pelikula hau ikustera. Bikote baten historioa da, en, adin, ez, bueno, adin ezberdinetako bikote baten historioak, emako, bi emakumen historio bada, eta bertan gertatzen dena da, ba, ba bueno, ba, beraiek harreman badaukate, berak bizia dauka, azken, azken egunetan dago, eta lortu nahi duena da, en, berak, bere bikoteak, bere heltzen denean, pentsi hori edukitza. Baina, arazoa zein da, en, seksu direla. Orduan ez diote ematen eta borrokatu egiten du pelikula guztian zehar e, hori lortzeko. Eskubide horren lortzeko. Hori da, eskubide hori lortzeko. E, historioan ikusten dana, dana da, beron, bera, bera polizia da, emakumea, eta... A, Minbizia duena. Minbizia duenak, bai. Eta, eta bere bikotea mekanika, mekaniko bat da. Orduan, hemen ikusten dena da pixka bat, e, ze presio jasan behar ditun, ze nola isiltasunean eduki behar duen bere, ba, bere sekretu hori en, ba, bueno, ba, poliziei mailan ba, edukitzeko bere ba, ba hori, bere lan edukitzeko eta inorrek ez egiteko, ez. Eta orduan, alde hortatik niretzako oso ondo landuta dago, aktoraren lana, en, bueno, zora da, bilena, baina protagonistaren protagonistarek gehien bat en, eh, izugarria da. Nik en, urrezko maskorra emango nioke berari, horren artiku zidan aktoren artean, zalantzari gabe. Egiten duen lana da prozesua hasieratik bukara eraino, prozesua da zinezgarria erabat, guitik bera. Hello? It's Stacy from volleyball. Listen, I can't talk right now. Hey, go right ahead. Just your run-of-the-mill double homicide investigation. Shut up. Can I call you later? You got a date? Yeah, I do. If you could have anything, what would it be? What's your dream? A house, a dog, a woman I love, loves me. Giza eskubideen aldarri bat, da, pelikula. En, bai, Nere ustez bai, eta gainera oinarrituta dago errealitatean oinarritutako pelikula bada. En, egia da badaudela bona, akats batzuk, akatsak baina bai gauza batzuk badidez bere harre bateratzen da pelikulan, ez da gehiega agertzen. Orduan horlako harreman batean eta minbiziko azken egunetan ba bueno, ba ikusten dut harremana estuago duke bertzutela. Hori alde batetikan e, gero gehi eta lesbiaren kolektiboak agartzen diran karikaturizatu egiten ditu pixka bat nire ustetan. E, azkenean beraiek borrokatzen ari dira en, matrimonioaren alde, baina berak esaten duena momentu guztietan, bera ari dela eh, berdintasunaren alde borrokatzen. Orduan, naiz eta azken finean helburu berdinak dituzten, forma er, erak eh, ezberdinak erabiltzen dituzte. Orduan nik uste dut pelikula bueno, sinemaldian gustatuko gustatuko dela, gainera bukatu dut txalo artean jende guztia oso emozionatuta eta gainera lortzen du kriston klimaxa bukera. Ba, hortxe beraz, e, eh, garkoan ikusitako filma, estatu batu erra, Peter eh, Free Hill, eta besterik ere ikusi duzu? Ba, bai, ba, bueno, baguna hauetan, en, el apostatara ikusi dugu, eta atzo boira ikusi genuen, ere bai. E, bueno, moira, barkatu. Eta pelikula, moirako pelikula honetan, egia esan, ba, bueno, hasiera batean, ikusi dezakeguna da, ba igual, ba, beste, beste klasiko bat, ba, ba, espetxetik ateratzen da gizon bat, utzi nahi duela egin duen guztia eta familia aurrera atera nahi duela, horretarako ba, bueno, ba, barku bat erosten du, em, kredito batean sartzen da, e, baina aurrera atera nahi du, baina bere nahia jarraitzen du bere bidea Horrela, horrela esan daki esan, klasiko bat irudi, zertik berrira izango dugu, beste pelikula bat zinemaldian horrelakoa. Baina egia esan, niretzako dago oso ondo filmatuta, em, argazkia oso ona dauka, eta historiak zinezgarritasun osoa dauka. Orduan, ja, niretzako baditu, badauka dena, koktel guztia, koktel on bat egiteko, ez? Em, ikusi beharrekoa, niretzako, pelikula txikia da, baina nik uste dut en, zerbait eraman dezakela. Zerbait eraman dezakela, pelikula beti dira, pelikula txikia direnak, ba, bueno, ba... Mm hor beti egoten da gauza berdina, ez? Hori alde batetik, Moiraren e, Georgiako pelikula badara. Eta gero bestaldetik handago baitare El eh, Apostata, e, eh, Uruguai eta Espainiaren arteko pelikula badana. Eta pelikula txikia da, baina oso ondo gina dago. Orduan, bueno, ikusteko ikusteko ere bai, azkenean apostatan zeu esaten duen bezala azkenean bere bilatzen ari dena da bere bautizoko em, papera bilatzen ari dira, ez duelako sinesten jangoikoaren ganez du sinesten, orduan kendu nahi ditu gauz guzti horiek, ez? Eta ikusten da nola kostatzen zaion papeleo guzti hori betetzea bazkenean e, bere sinesgarritasun hori ja ez daukalako, ez? Bi pelikula horiek hor daude, eta bueno, ba, ni netzako, nes, eta pelikula txikiak izan, ba, badaukate zeo bueno, ba, ez dakit, adierazkorra edo... Bai, bai, karo, da komentatzen genuen aurreko gunean, ez? Azkenean, zail ofizialean zer gertatzen da. En, pelikula oso handiak daude, kriston produkzioak daude, marrazki bizidunak daude, pelikula txikiak daude, Orduan, azkenean, eretzako merito asko dauka peli, en, zail ofizialean sartzea, eta gainera pelikula txiki bat izatea. Eta gainera, normalean, en, sorpresa asko matituzte pelikula hauek, bukaeran. Orduan, ba, bueno, ba, beti ere eduki agian, sorpresaren bat. Ba, Mikel, ez da ginik e, eh, hortan utzeko gaurko sorasaldia, ja, gaur azken saioa, gaurko zinemaldiarekin, edo aurtengo zinemaldiarekin eh, pozik, asetua geratu zara? En, eduki ditut egunak oso onak eta eduki ditut egunak oso txarrak. Orduan, en, agian nere errua izan da, zertekan pelikula asko daude, baina eta aukeraketa egitea ez da arrasa baina mm, ni ez naiz oso gustora. Azken, azkeneko egunetan pelikula eh, ikustari gara, baina hor erdi aldean eretzako gondu dira hor utxune batzuk, utxuna handiak. Eta ez dakit, en, sail ofiziela jarritu, jarritu dugu gehien bat aurten, baina mm, eduki ditut eh, sorpresa gehiagi, mm, eta ez onak. Gazi gozoa izan da. Hori da, gazi gozoa izan da. Eta sorpresa onak ere izan ditugun eta bueno, ikusiko dugu ere bai, bar, amamarekin segertatzen den sail ofizialean, ez? E, ni pentsatzen dut, pentsatzen dut, edo bueno, edo pentsatu nahi dut, agian sorpresaren bat emango digula. Eta nik pentsatzen dut, ematekotan gidoiaren lana azpimarratzeko dalako. Eta agian eduki dezake sorpresa hortikan. Ba ikusiko dugu, ba Mikel, plazer bat izan da zurekin egotea aste guztian zehar eta ondoko urtera izango izu. <laughs> bai, mila esker zuen ere bai, un gusto lagundu naiz, espero turrengo urtean el carro barriz. Baina, Let down My me so. Eh, Ia esan donostian egun horietan eta batez ere kursal inguruan ikargarrizko ba, ambientilloa egoten da ez baita ere parte zarrean eta bar. Niretzako azkenien festival hau hemengua da eta igual oituago egon zaitxezke eta baina kontuat ez aldi berian e, eh, resonantzia handia. Pero te digo, este, lo, hermoso del cine y de las historias es que todo es muy subjetivo, ¿no? Eh, depende del ángulo se ve. Donostiako irurogeita irugarren zinemalditik, Kultur Alea.